أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرح أبو المنتهين والنردرنجي جلسته Bejerese-de, indi pygamberligiň gürrüňleri tamam bolupdy. Mundan beýläk, enşalla, halyfalaryň we beýleki sahabalaryň gürrüňleri geljek, enşalla, bejerese-de şony başlajak. Welemma faragal imamu. O zaman ilki Ymamy Agzam, razyýallahu taala anh, gelip-de näme, faryg boldy diýen, ýagny boşaşdy, ýagny bikar boldy, ýagny tamam etdi şu gürrüňi, hawa, min zikril enbiýa'i aleýhimussalam, pygamberleriň zikirlerinden, ýagny faryg boldy, ýagny pygamberleriň zikirlerini, gürrüňlerini edip boldy. gürrüň bolýar. Şony Pygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam iň hemme pygamberlerden gowy, ýagny hemme beşerden, hemme pygamberlerden gowy. Eger Pygamberimiz Aleyhissalatu Vesselamdan iň fazylatlyrak adam diýseň, onda näme, beýleki pygamberlerden Ebu Zimr bolýar, halyfalary. Ýagny bu bir irat bolup bilýär. Hop, be her hal, indi Hazreti Ebu Bekr Siddik razyýallahu taala anh Rabbi tamamy Hazreti Ebu Bekr tamamy owliýalardan tamamy musulmanlardan her ummatdaky bolan adamlardan parg etmeýe tamamy pygambarlardan soňram Hazreti Ebu Bekr iň äwwelin nefer Ýagny pygamberler bir gyrakda durýar, ýagny hemme ummatlaryň içinde, çe öňki pygamberler we çe şu pygamberiň ummatlary bolsun fark etmeýär, hemmesiniň içinde Hazrat Ebu Bekr hemmesinden derejesi ýokary. Ýagny hiç bir ummatda bir adamy tapylmaýar ki, Hazrat Ebu Bekrden derejesi ýokary bolsun, fakat pygamberleriň derejesi Hazrat Ebu Bekrden ýokary. Bir adama ki, ýagny Gün dogmady we batmady bir adama ki, ýekunu şu adam bolsun efzalu min Ebi Bekra. Efzalu min Ebi Bekr. Hazreti Ebu Bekrden näme fazyletlirak adama Gün dogup batmady pygamberlerden soňram. Ýagny pygamberlerden soňram iň fazyletli adam kim boljak onda Hazreti Ebu Bekr razyýallahu taala anh boljak. We ruwiýa rowaýat edildi. Bir ulukam bir waka-a, o wagtyň adamlarynyň kellesine sygmaýan zat, gabelegabul bolup biljek zat dä, dogry mahaly dä, ýöne bäit zat, o wagtyň adamlarynyň adatyna haryç zat ki, bir adam gelsin, meselem, bir gijede Beýtulladan Beýtulmakdese gidip, ondan o Allatagala asmana gidip, asmana Allatagalaň bilýän ýerine gitsin, Bu bir o adamlaň bäit zat, o wagtda bolmajak, şaýat meselem şu wagtky şu gat teknologiýa bilen adamlar meselem başarýa iki sagatda Mekgä barsyn, ýöne şu wagtda adamlar meselem bir gijäň içinde asmanlara çykyp seýr edip başarmaýa, her näçe talaş edenleri bilende hatda meselem şu aýa barjak bolsaly özleri nagat tul çekýä, indi asmanla ki näçe ha indi belli däl mesafaty bardygy şu asma e. Gelip-de näme, pygamber aleýhissalam, Merajyň gyssasynyky adamlaryň imanyny mähek gurýar, adamlaryň imanynyň andazasyny, erzişini, adamlaryň imanyny nagat ba, meselem, nagat imanlarynyň üstün istigametleri ba, şony belletýär, şu habary näme, ähli Mekgä täzif edende, kezzebuhu, olar tekzip etdiler, pygamber aleýhissalam, sen ýalan alýaň diýdiler. Bi boljak zatmydy, bir gijäň içinde bir adam şu işleri şo taýly kitsin diýip, olar şeý diýip aýtdy. Hatda murtat bolarlar dagyda tapyldy şonda. Aý bu pygamber-a, bu pygamber diýip görenmiz-ä beýle bolup çykdyky diýip nauzubilla murtat bolarlar dagyda şonda tapylypdyrlar. Hop, indi bular geldiler näme etdiler? Wa zahabu ila Abi Bakr razyýallahu taala anh, olam hazreti Abu Bakryň ýanyna bardylar, ýaňkylar. Wa kalu, ola aýtdylar Hazrat Abu Bakra, Inne sahibeke yakulu kaza wa kaza. Aý seň o ýoldaşyň, Pygamber salama aýtdylar, aý seň ýoldaşyň a aý şu gepleri aýdyp oty, aý men eýtdim, beýtdim, falan ýere gitdim, falan ýere gitdim diýip aýdyp oty. Sakgal bolsa Hazreti Abu Bakyra aýtdy, Ola gelip näme etjek boldy? Şeýtdirip, Hazreti Abu Bakyry hem we Hazreti Abu Bakryň ýanynda Pygamber Aleyhisselamyň gadyryny gaçyrjak boldular. Hem-de gelip Hazreti Abu Bakyrda olara, Aý, o bolmady-ow diýermika diýdiler. Ýöne Hazreti Abu Bakr näme diýdi? Sakgal Hazreti Abu Bakr aýtdy, In kana kad kala zalika fa huwa sadikun. Eger şu kese aýdan bolsa, şu dogry aýtýandyr diýdi Hazreti Abu Bakr. Ýagny, nagat iman bolmaly, nagat iman gerek ki, bir adam şo gat adamlar gelip meselem ýamallap otyrlar, Pygamber Aleyhisselamyň bir kefine şeýtdirip ynanýar, şo hemme adamlaryň-da ýüzüne durýar. Ýa nagat imany güýçli bolmaly. Sümme ja'a ila Rasulillahi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Ozam Hazreti Abu Bakr on bilen durmady. Soňam gelip Ýomeysylamyň ýanyna, fezekere aleýhisselam tilket tefesire ile Ebi Bekr radyýallahu taala anh. Pygamberimiz aleýhissalatu wesselam olara aýdan gürrüňlerini ýa-da Miraçdaky bolan ittifaklary, zatlary Hazreti Ebu Bekre taryf etmä durdy Pygamberimiz sallam. Fakullama zekere şeý'en, Ozam her siri pygamberselam bir zady aýdanda, Hä, meselem, diýdi, men Mekgeden Beýtullaha garşy gitdim. Hä, onda, diýdi, men ýolda hezreti Musaňy gördüm, gabrynyň içinde namaz okyp dur. Onda, diýdi, men Beýtul, Beýtulmykdesde, meselem, ymam durdum. Beýleki pygamberler hemmesi maňa uýdular, namaz okydylar. Ondan men asmana çykdym Burak bilen. Ondan daş falan boldy. Ondan asman, owalky asmana baramyzda hezret Jebreýil Ejazy isledi, osam aýtdylar, kim bar ýanyňda, osam şondan şeýtdirip, şu zatlary taryf etmä duranda tä ahyry gyssy Meraja çenlin, Hazrat Abu Bakr her siri Pygambersallam bir zat aýdanda, näme aýdar, näme diýerdi? Kale Abu Bakr razyýallahu taala anh, Sadakt. Sen dogry aýtýaň diýerdi. Her siri bir zat aýdanda, sen dogry aýtýaň diýerdi. Felemmä temmel kelam, Men şahadat berýän ki, Sen hakdan Sen Sytdyk, ýagny dogruçyl we dogry gabul etýän, hakykaty gabul etýän Sen. Özüň aýjot allanmaýaň we hakykaty-da gabul etýäň Sen. Sen Sytdyk, Sen diýip, Pygamberimiz alaýhyssalatu wessalam Hezreti Abu Bakra şeý diýdi, şondan-da näme, Hezreti Abu Bakra Sytdyk at galdy. Kaza fi Tafsiril Kabir, Imam Fahry Razyň Tafsiri Kabirinde şeýle gelipdir. Ki, Hezreti Ömeriň öz şägirdi bolsun. Şondan rowaýat edilipdir, Enne munafikan hasemel ýahudiýe, Bir munafyk adam geldi näme etdi? Adyna-da Bişr diýip aýdylýar diýipdir. Geldi bir däne ýahudi bilen dawalaşdy we, Feda'al ýahudiýu ilen-Nebiýi sallallahu aleýhi we sellem, Ýahudy gelni näme etdi? Gel diýdi, biz şo Muhammet aleýhissalatu wessalamyň ýanyna gideýli diýdi. Pygamber salama garşy gideýli diýdi. Şo biziň aramyzda hakym bolsun, gazy bolsun diýdi. Ýahudylar her näme etseler-de, pygamber salamy inkar etseler-de, pygamber salamyň sadyklygyny, pygamber salamyň wefada, äki ähdiň üstünde gaýym durýanlygyny, adyllygyny olar kabul etýärler. Wada al munafigu ila Ka'b ibn Eşraf. Munafyk-da näme diýdi? Aý diýdi, Ka'b ibn Eşrafyň ýanyna gideýin diýdi. Sümme innehuma ihtakama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ýöne ahyrda Yahudi her näme edip, ony razy etdiki, Peygamber sallallahu arada hakim goýaýla. Atamyz Yslam gelsin näme hukm etsin diýip aýtdy. Fahakama beýnehuma aleýhissalam bil ýahudiýi. Ozan Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam geldi, olaryň ikisiniň arasynda ýahudyň nefine hukm etdi. Lil ýahudi lam nef nef üçin bolup gelýär. Hurufy manyda usulda muň gürrüň gelýändir. Felem ýardal munafiku Ozan munafyk gelip razy bolmady bi kazaýhi Pygamber aleýhissalamyň O ýahudy aýtdy, Biz-ä, diýdi, pygamberimiz, pygamber aleýhissalatu wessalam aramyzda hokm etdi, gyzabat etdi, ýöne bu mynafyk gelip, ony gabul etmän uti, osam geldi seň ýanyňa, sen gel-de biziň aramyzda hakem bol diýip, şeý diýip aýtdy. Fekale Omer razyýallahu taala anh, Lil-munafyk ekazalike? Hazreti Ömer radiyallahu taala anh munafyk aýtdy, şeýlemi aýtdy diýdi, şoň aýtdyň dogrymy diýdi. Fakala naam, munafyk aýtdy, hawa diýdi. Fakala Ömer radiyallahu anhuma, Hazreti Ömer aýtdy, kifa makanakuma, siz ýeriňizde duruň diýdi, gymyldamaň diýdi. Hatta ahruja ilaykuma, ta men öwrülip siziň ýanyňyza gelinçäm. Fedehale, Onam Hazreti Umar öýe girdi we ahada seýfehu, onam öýden gylyjyny aldy we. Sümme haraja, onam daşaryk çykdy, fezarabe bihi unukal munafik, onam geldi şu gylyjy bilen ur hakka näme, munafygyň bokurdagyndan goýdy, onuň boýnuny kesdi, goýberdi. Hatta berada-da öldi şo munafyk diýip onam. Garada diýeni mäte, mäte manyda-da gelýär-de, näme oň bedeni sowy, ölende adamyň bedeni sowýar, otam şonuň üçin garada, öldi diýip, şondan kinaýa. Wa kale hakaza kazai, olam Hezreti Ömer aýtdy, meň kazam şeýle diýdi. Kime? Limen lem ýarza bi kazaillahi taala wa kazai rasulih. Ol bir adama ki Allahyň we Rasulynyň kazasyna razy bolmasa, men-de şeýle kaza etsin, şeýle hukm etsin diýip, Hezreti Ömer şeýdi etdi. Fekale Jibrilu, onda Jibril alaýhyssalam aýtdy, Inne Omara ferraka beýnel hakki wal batyl. Hezreti Ömer näme? Hak bilen batylyň arasyny fark berdi, açdy diýip aýdypdyr. Fesummiye el-Faruk. Hazreti Ömer bolsam şo jehetli näme, Faruk diýip at berildi, ýagny hak bilen batylyň arasyny fark berýän, açýan diýip at berildi. Keza fi tefsiril kazy, kazy Beýzawyň tefsirinde şeýle gelipdir. Sümme Usman ibn Affan razyýallahu taala anh, Zun-Nureýn razyýallahu taala anh. Hazreti Usman Hazreti Osman Pygamber Aleyhissalatu Vesselamyň bir Ummu Kulsum diýen gyzy bar, ony alýar. Ýa Resulallah aýtdyňdyr, Hazreti Pygamber Aleyhissalatu Vesselamyň Hazreti Fatymadan başga gyzy ýok, aý oňa öz ýalaryndan delil okýan kişi bolýandyr, ýok hemmesi ýalan. Pygamberimiz Aleyhissalatu Vesselamyň Ummu Kulsum we Rukyýe diýen gyzlary-da bar, ony Hazreti Osmandan gaýtýar olar. Hazreti Osmana berýär olaryň ikisini, ýagny äwwel Hazreti Rukyýany berýär, o aýrylanda soňram Hazreti Ummu Kulsumy berýär. Felemma matat, Ondan Hazreti Ummu Kulsum aýrylandan soňra, Galan Nabiyyu aleýhisselam, Pygamberimiz aleýhissalatu wesselam aýtdy, Lew kanat indi salisatun, Eger meň üçlenji bir ýene bir gyzym bolsady, Lazawwajtuha leh, Onda men ony şo Hazreti Usmana bererdim diýip, şeý diýip aýtdy. Felihaza şu jehetli summiye bizinnurayn, Hazreti Osmana Zynnurayn diýip aýdylýar, ýagny iki nur eýesi diýeni, Pygamber Aleyhissalatu wesselamyň iki gyzy iki nura teşbih edilýär, soňam şu iki nuryň eýesi diýip, Hazreti Osmana şeý diýip aýdylýar. Wa an Anas radyýallahu anh, Hazreti Anas radyýallahu taala anhdan rowaýat bolupdyr. Kal, aýtdy, Lamma amara umira Rasulullah sallallahu aleyhi wesellem bi beý'atir Rydwan. Hazreti Pygamberimiz Aleyhissalatu wesselama Rydwan beý'aty, ýagny Hudaýbiýede bolýan beý'at, Şoňa emr edilende, ýa-da Pygamberimiz Aleýhissalatu wessalam emr edende diýseňde boljak, fark etmeýär, ikisi-de bolýar. Çünki Pygamber Aleýhissalatu wessalam Allah Tagalaň emri bolman hiç bir iş etmeýär. Pygamber Aleýhissalatu wessalam emr edipdir, hop Pygamber Salam emr etdi, geliň indi beýat etmeliş da diýip, ikisi-de dogry, lafzy malum bilen okaýsaň, meşhur bilen okaýsaň, ikisi-de bir manasy ters bolup durjakka. Ýagny, pygamberiň iberen adamytdy Hezreti Usman. Nirä? Ilä Mekkete, Mekgä. Hezreti Usmany pygamber aleyhisselam näme? Mekgä iberýär. Mekgä iberenden soňram şaýa çykýar ki, Hezreti Usmany o Mekgedäki muşrikler şehit etdiler diýip. Şonda pygamberimiz aleyhissalatu wesselam näme? O tada bir şo bir bagyň eteginde Hudaýbiýede bir beýat alýar musulmanlardan. Şo tada Hezreti Usman aralarynda ýok. Ýagny Allatagalaň dininiň bir nyýazy bolan zady ba, Allatagalaň pygambarynyň bir nyýazy bolan zady ba, Hazrat Osman şoň yzynda gezip be, ýagny bir iş ba, şo işi pygamber aleyhissalamyň buýran zady, şony dogurlamaga gidipdir Hazrat Osman, Mekgä barýa. Ola diýdi, Allatagalaň dini we pygambarynyň hajatynyň yzynda gezip be, ozam şonda pygamber aleyhissalam, O bir elini Hezreti Usmanyň tarapyndan gurmaklygy, o beýleki musulmanlaryň, sahabalaryň ellerini, meselem, beýatdan üçin uzatmaklygyndan gowrakdy diýip aýtýar. Şonda näme, Pygamber aleyhisselam öz mübärek eli bilen Hezreti Usmanyň tarapyndan beýat etýär, bu bir ulkan bir şerafet, bir adamdan üçin. Kazafil Mesabih, Mesabih diýen hadys kitapda şeýle gelipdir. Sümme ondan soňram Hazreti Osmandan soňram Aly ibn Abi Talyp razyýallahu taala anh Hop. Razyýallahu taala anhuma diýmedi, razyýallahu taala anhu diýýär. Hazreti Aly razyýallahu taala anh näme Abu Talyp yhtylaw nazar bolupdyr, oň inşallah gürrüň geler. Şo iman äwel imansyz geçýär, soňram Pygamber aleyhissalam ony direldip, Oňa iman getir diýip, ozam imanly geçje diýip, şeý diýip bir gürrüňle bolupdyr. Olar, inşalla, soňram o gürrüň gelen ýerinde ony towzih berer. Kale aleýhisselam li Aliýin, Pygamberimiz aleýhissalatu wesselam Hazreti Alyýa aýtdy, Ente minni bi menzileti Haruna min Musa, Sen Menden eýne Harun ýanok, Musaň ýanyna. Illa ennehu la nebiyye ba'di. Meger näme, Menden soňram bir pygamber ýok diýipdir Pygamber aleyhissalam. Ýagny sen Men Men bilen zadyň, nisbetiň eýne Musa bilen Harun ýanok. Hawa, ýöne näme, menden soran bir pygamber ýok, diýip, Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam şeý diýip aýtdy. Elbetde, muň gürrüňi bar, kän adamlar muny şo Hazreti Aliň Pygamber aleýhissalatu wessalamyň halyfasy bolanlygyna delalat etdi diýýär. Därhal-eke, Hazreti Musa öz diri wagtynda Hazreti Haruny ýerine tutup gidipdir. Hop, indi Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam we Hazreti Musa aýrylandan soňra misa Hazreti Harun oň gelip halyfasy bolmaýarky meselem bu taýda biz gelip hawa, haý Pygamber aleýhissalam özi aýdypdyr sen meň halyfam diýip aýdar ýanok. Ondan hiç wagtda Hazreti Aliýe halyfasy diýip bardaş edip bolmaýar. Hawa. Abidine indi gürrüň bu tada atlaryny aýdyp tamam boldy, indi bularyň syfatlaryny aýtjak bolýar. Abidine, eý, kulluhum kanu abidine, ýagny şularyň hemmesi boldular, abyt boldular. Abyt diýen ybadat etýän, bendelik etýän. Ybadat diýende bir manysyny bir kulli halatda düşünmeli. Ybadat diýende faqat namaz okaýan, araz tutýan zehniňe gelmeli däl. Biz zehnimize şu wagt ybadatdan näme gelýär? Fakat araza, namaz, şu bäş däne farz şular gelýär. Ýok, ybadat diýeni näme? Ybadat diýeni bende öz bendeligini bilmeli, jaýgahyny bilmeli. Men bende dälmi, men hudaýlyk iddia etmeli däl. Bende dälmi, hudaýyň bendesi bolup gezmeli, ýeriň ýüzünde hudaýyň mahlugatyna men ýagşylyk edip gezmeli. Bendemi tekepburym bolmaly däl. Bendemi men tawazugym bolmaly. Bendemi men meselem gelipdi, Bir adama duşmançylyk etmeli-dä. Meň ýüregim näme, bir bendäň ýüregimi? Hä, bendäň ýüregi näme bolmaly? Allatagalaň täjelligahy bolmaly. Gelip-de şeýtanyň täjelligahy bolmaly-dä ýürek. Şu bendelikden kulli zindigiňde adam bir täsir almaly. Näinki fagat sen bäş wagt namazda, arazada, zatda ýok, bi, bir yştyba berdaşt bendelikden. Olaň hemmesi kulli zindigilerinde Allatagala ne abid bolup gezdiler, bende bolup gezdiler. Lillahi Teala Alla Teala üçin. Säbitine ma'al hak, hak bilen sabyt boldular, hakyň üstünde sabyt durdular. Hakdan aýrylmadylar, gyşarmadylar. Wa alal hak, ýa hak bilen bile boldular we hakyň üstünde boldular. Ýagny, eý kanu ma'a hakkillahi Teala fi ibadatihim. Ýagny abaduhu bis sidqi wal ihlas wal hudu. Ýagny Alla Teala'ň ibadat edenlerini, bendelik edenlerini Alla Teala'ň haky bilen bol, Alla Teala hakyny raýat etdiler. Ýagny bendelikde bir nahaýat ebe huzu bilen, huşu bilen, yhlas bilen, sydyk bilen, dogrulyk bilen näme bende bolup gezdiler. Näinki meselem meni ahunyň ýanyna gelsinde özüni gowy köketsin we daşaryk gidende meselem halan işini edip bersin. Ýa meni ahun geleýin meselem merdumuň gözüniň alny özümi Huda ters kökeleýin, ýöne o öz halwetinde, öz mähremimde gelip dahalan işini edip beren ýok, on ýanakda. Ol hemme zatda, hemme halda sydyk bilen, yhlas bilen, huzu bilen Allatagalany näme, bendelik etdiler olar Allatagala. Netewellahum e nuhibbuhum. Ýagny biz olary dost tutýak, ýagny gowy görýek olary biz. Ýagny şu üç däne halyfa biz beýat etmeýek, ýagny biz olary halyfa tanymaýak diýip, şol şeýtdirip olar terk etdiler we şuň üstünde-de näme Rafyzy diýip at goýuldy olara. Wal hawariju hawaryjlar da näme abgadu Aliýen, Hazrat Alyny duşman tutdular özlerine. Habarlaşsa. Aş. Feharaju anis-siratil mustagim, Otam näme şeýtdirip bula, dogry ýoldan näme, haryç boldular, dogry ýoldan çykdylar. Şonda dogry ýol näme? Dördüsini-de gowybermek. Näinki olaryň arasynda fark goýupdy, olar, meselem, ondan oňa, meselem, ony gowyberýän, ony gowybermeýän diýip aýdar ýaly. Än o. Hiç birini ýatlamaýak meger näme haýyr bilen ýatlaýak ýani hiç birini biz ýamanlamaýak teleke diýmeýak hemmesini biz näme öwýek hemmesini gowy diýip aýtýak we pygambersalamy kän hadisleri bar sahabalarynyň hakynda we sahabalaryny ehtiram goýup olary sylamaklygy hakyndaky ola bu kitabyň howsalasyndan halys. Şony Allatagala näçe ýerde Kuranda aýtýar meselem ewliýa olary we kän ýerdede näme olary tazkiýe hak diýip getirýär olary Kema esna Allahu taala we rasuluhu aleýhim hem çynaniki Allahu tebarek we taala we rasuly şolary näme ewdi şolara sena etdi hem meselem ýaňky beýaty ryzwanda zatda Allahu tebarek we taalaň özi aýtýar men olardan razy boldum olada menden razy boldylar diýip aýa Kuranma Hazraty Aly dagy, hazraty Muawyýe dagy, beýleki sahabalar bigat diniň üstünde gaýym durýar. Hatda meselem bir Bahs we Ijma Sukuty diýen bir gürrüň bar. Bir jarýan bolsa, bir jarýan bolsa, hop, indi ştada sahabalarda oturan bolsa şo ýerde. Sahabalar oturan ýerinde şony eger inkar etmeseler, şuňa Ijma Sukuty diýilýär. Şol sahabalar ymkany ýok bir däne munkär zady, bir teleke zady görüp-de sakyt dursunlar. Eger sakyt duran bolsalar, pes şo zat munkär dälmişdik, pes ejma sukuty bilen şu zadyň dogrulygy sabyt bolýar. Ejma sukuty beýleki ejmalardan näme? Güýçlüräk diýip zat aýdylýar hatda. Hop, bular-da näme? Hazrat Aly, Hazraty Muawyýa, dogry Hazrat Alyň raýy dogrumyşdyk, Hazraty Muawyýaň raýy hatamyşdyk, onda-da biz aýtjak, etigadymyz şi, usuly fygyhda gürrüň bolýandyr, mujtahid her haçan dogry düşse, onda näme iki däne äjri bar, biri zähmetiniňki, biri dogry düşeniniňki, eger hata etse bir däne äjri bar, o zähmetiniň äjrini alýar onda-da. Ondan soňram näme üç däne garyndan soňram gurune selase gurune talaýydan soňram näme bolýar onda ýalan zahir bolup ugraýar ondan soňram adamla ýalana garşyn şubhe zat salma garşyn hulasa iltibas zada garşyn gaýtýarlar kaza fil mesabih mesabih diýen hadis kitapda şeýle gelipdir. Bir adam meselem zyna edipdir-de, bir adam arak içipdir-de, kebire günahlary. Hä, biz şulary edeni bilenmi oňa näme kafir diýip aýtmaýak. Ýa meselem bir adam gelipdir, arak aýda meselem, arak agzyny araga tutmandyr, agzyny açypdyr. Hä, şulary biz hiç haýsyna näme kafir diýip hukm etmeýäk. Haçan iza lam yastahilha, ta zamaniki her haçan şony näme halal saýmasa şu günähini. Ä meselem namazyny halal saýyp, Aý terk etmekliň işgäli ýok ahym diýip ony terk etmese, arak içende Aý bu halal ki diýip içmese, zina edende Aý bu halal ahym haram boljakmy diýip zina etmese, şu halda näme şoň haramlygyny boýun alyp duran halynda eger şu günäleri etse biz oňa näme kafir diýip aýtmaýak. Ýagny, manzury şi, Wala nukaffiru muslimen, Hop, hawaryçda kimi takfir edip durlar? Men irtekebel kebirata. Her bir adam kebira murtakip bolsa, ola näme takfir edip durlar, kafir bolun diýip durlar. Wa amma men istahalla ma'siyatan. Ýöne bir adam gelipdi bir ma'siyati, bir günähi meselem halal saýsa, ay şu işiň muşkeli ýok ki diýse, wa qad sabatat bi dalilin qati'in Käde wagtda meselem bir adam diýýär, Wam dogur diýýär. Wam dogur diýmeklik bilen oňa hokmy kofr berip bolmaýar. Näme diýip? Çon wamyň awwela üstünde ihtilaf nazar bar. Meselem şafyý mezhepde çar dersetden etek bolsa hiç gäli ýok diýlen gürrüňle bar. Ýa beýleki meselem iştihady hatda merjuh kowulla bolsa bir ýerde şu gatyýeti ýetmändir. Ýaňky haram diýmeklik meselem gatyýeti ýetmändir. Reba halal diýse onda kofr bolýar. Çon reba aýa guran bilen sabyt bolan zat. Eý, şu mowzugyň üstünde he ola dykgat etmeli. Biz entek bir meseläň üstünde, iştihady meseleleriň üstünde, ýa hatda gahan meselem bolýar, biz eşitýäk ki, hatda tasawwufy meseleler, ýagny ahlagyň, yslamyň iň ahyrdaky zady, ýagny usuly etigadyýetde, usuly meselem gelip fygyhda, gelip-de näme? Bärdäki bir mustahabbatyň üstünde dagda tekbir edilip ýörenini eşitdik. Heý ola dikgat etmeli ýa meselem tewessulyň üstünde tekbir etmeklik şirk hukmyny bermek tewessul diýende bir eştihadi mesele bäzi ulamaly meselem ekser ulamaly dogry diýipdirler bäzi meselem o şuzuzda bolupdyr ulamalaryň tarapyndan ki dogry däl diýipdirler we biz iki tarafada diýek seň nazaryň muhterem Hop, biz öz ulamalarymyzyň nazaryny tutjak. Hop, biziň ulamalarymyz näme diýipdir? Tawessul dogry diýipdir. Hop, indi ştada bir iştihady meseläň üstünde men gelip tawessul edene müşrik diýip, ýa o tawessul etmedigem müşrik, kafir diýip, ýok, bu zatlar dogry däl. Her mesele ýeke bar. Ýa meselem, mowlidiň üstünde, zadyň üstünde şu ihtilaflary Her zady öz menziletinde goýmaly. Her adamy, Pygamber aleyhisselam her adamy öz menziletinde goýuň diýşi ýanak, her meseläni-de öz menziletinde goýmaly, görmeli haýsy bahse girýär, usuly etigadyýata girýärmi, gat'y sabyt bolan zatlara, ýa meselem furu'lara girýärmi, zannyýata girýärmi, hatda etigadyň içinde zanny zatlar bar, ijtihadylar bar. Etigadyň özi, meselem, bir nemunesi, Allahu tebarek we tagalaň sypatlary bar diýek. Sypatlary gat'y zatdan, usul etigadyýatdan. Ýöne sypaty ýedimi ýa sekizmi, muň üstünde yhtylaf nazar bolupdyr. Ijtihady mesele, bir adam Alla tagalaň sypaty ýedi diýeni bilen ýa sypaty sekiz diýeni bilen muňa kafir diýip hukm etmeýäk. Ýöne Allahu tebarek we tagalaň sypaty ýok diýip aýtsa, Bu taýda-da eger görmeli Manzur näme aýa Motaziliňkini, Motazilileri biz Allatagalaň syfaty ýok diýen bilen takfir edip başarmaýak. Şol olaň Manzurlary, olaň usuly goýanlary, meselem şu usul ýeke şum bilen gelip şu gürrüňi aýtýala, o fark etýä. Hä bes biz heý ora dikkat etmeli şu takfir diýen zady heý ora hatar zat, başardygyňdan şuň üstünden düşmejek bolmaly. Hususan-da ulamaly aýdypdyrlar fugahaly, ulkan fugahalarymyz, ke biz Bu yhtylafy hem mekdep kitaplarda kän görýäňiz, meselem, Ymam bilen Yslamy juda edip o hadysa görä aýdypdyrlar, o taksymy diýe ähli hadysyň taksymlary diýe, Maturidiler o formy taksym etmeýärler, Maturidiler belki usuly din, furuý din, ahlak diýip aýtýarlar taksym edenlerine we usuly dini ýaňky iman we yslam ikisi baham aýdylýar, ýedi zat aýdylýar, furuý din diýip o bäş zat aýdylýar, olara alamaty yslam diýilýär, alamaty iman diýilýär. Ýagny bir adam men mu'min diýeni bilen tazamanike şony diline getirmese, tazamanike şony getirip meselem namazyny okymasa, tazamanike zekat bermese, aragy tutmasa, haja gitmese, hop bu adamyň musulmanlygyny näjre bilmeli? Hä, bes mazahiri iman şu bäş zat, mazahiri yslam bäş zat, o bäş zadyň özi yslam däl. Hä şony hewre dykgat etmeli. Şu taksimleň üstünde Şda bolup başarýar. Hetmen bu forum däl ki, bir adam meselem ýa musulman bolmaly ýa kafir bolmaly diýen gürrüň ýok. Ýa bir adam musulman bolýar, musulmany fasyk bolýar, kafir bolmaýar ýöne. Ýa meselem bir adam musulman bolsun, hä indi bir gowy iş edip gezýän bolsa, günah etmeýän bolsa muňa musulman diýilmeli. Hop, kullen indi kafir bolan bolsa kafir diýmeli. Hä bi indi musulman bolup günah edipdir, indi näme diýmeli? Muňa musulman-da diýilmeýär. Wa inkâhi menkuhatil ab, ýa meselem ataň penanasyny almaklyk ýanak, ki Hudaý saklasyn meselem şuny-da eşitdik, ýa meselem ata gelip-de öz oglunyň talak beren heleýini ýa oglundan galan heleýi almaklyk ýagny öz gelnini almaklyk ýanak, ki bu-da Hudaý saklasyn eşidilýär, bu-da haram oňa. Her bir zadike şol üçin nesse gate bilen, ýagny gat'y bir nes bilen, gat'y nes bilen sabit boldy näme? Ukubeten bir azap fid-dünýä wal-ahire, dünýäde we ahyratda. Ýagny bir zadike, bir emelike dünýäde we ahyratda şoňa gat'y nes bilen bir azaby şoňa taýyn edilipdir, sabit bolupdyr şeriýaň, şer'iň üstünden. Hä, muňa-da näme? Günah-kabire diýip aýdylýar diýip muňa tarif, e, Oň ýany mu'min bolmaklygy jaiz-dä, kafir bolmaklygy-da jaiz-dä. Ýani oňa mu'min-de diýilmeýär, kafir-de diýilmeýär. Ýani, mu'tezile bir adam kebire günähe murtekep bolsa, ony imandan-a çykarýarlar, yslamdan çykarýarlar, ýöne kufra-da salmaýarlar. Olar fasygy şeýle tabir edipdirler. Biz diýek, fasyk adam imandan, yslamdan çykmaýar diýek.